Məhtərəm müsəlmanlar, ən birinci təqvalı olmağınıza çağırıram. Və bilmək lazımdır ki, vahabilik mövzusu, məşhur mövzulardandır. Və biz dedik bu barədə bir-iki məsələni aydınlaşdırdıq. Çünki həqiqətən bu məsələ çoxsu qafildir bundan. Çoxsu bilmirlər, yəni ümumiyyətlə belə şey var, yoxsa yoxdur. varsa kimdir, yoxsa kimlərə deyirlər, kimlər nəzərdə tutulur bura və kim necə, hansı məqsədlə deyir və cəmanatın çoxsu görsənir ki, yəni bu fərəl hamısı şayə, uydurmalar, ə, e, başqa şey yoxdur. Və biz dedik ki, bəs vahabilik yoxdur. Biz dedik ki, vahabilik belə bir təriqət yoxdur. Lakin bu söz hardan gəlib, dün keçən dərsimizdə bildik ki, bu təxminən 3 əsr bundan qabaq Məhəmməd adını biri ilə bağlıdır, adı ilə. Düzdür, adı ilə çağırmayıblar. Biz dedik, Məhəmmədlər deməliyik əslində. Çağırırlar atasının adı ilə. Allah subhanətə adı da atasının adı. Vahab. Lakin Allah subhanətə adın, ismin qoyanda uşağa gələk yaxşıdır, əbd qoyasan əvvəl. Ona görə deyilib ki, Əbdülvahab. Və deməli, biz öyrəndik bu necə ümumiyyətlə, bu hərəkət olub. Hərəkət olub, hərəkət də əsas ə, e, həm ə, e, birinci başlayıb hərəkət deməli, e, şirkdən təmizlənmə məsələsinə baxmağa. Çünki o vaxtın hadisələrini oxuyan olsa Məkkən əmədində nələr dürmüşdü? Yəni, onların o hərəkətinə yəni, pis baxmaz. Və o hərəkət də yəni, zalim kimi vəsf olunur. Gör ki, adam öldürənlər olub, hamısı baş kəsənlər, hələ də olmayıb. Adam öldürənlər olmayıb. Məqsəd olub ki, şirki təmizləmək, bütpərəstliyi, bütpərəstliyə falan yolu. Və burada o təbii ki, razı olmayanlar qılınc götürüblər və müəyyən yəni, müharibəyə bənzər hadisələr olub tarixdə. Lakin belə bütün firqələrin olub. Yəni, hər firqə güc tətbiq eləyib. Əgər biz danışsaq, əgər hələ yanaşsaq məsələyə başlasaq firqələr hansıları güclə tətbiq elətdiriblər cəmaata, yəni görəcək ki, bunlar hələm elələri var, bunlar olan anda heç nədir. Və lakin cəmaat bilməzlikdən cəmaat arası deyərlər ki, bunlar belədir, bunlar belədir. Ümumiyyətlə, bunlar o vaxt, bunlar ora üçün lazım idi. O vaxt, bunlar ora, ora üçün, yəni vahab deyənlər, hansı ki, deyirlər, onlar vahabilərdir, o hərəkat. Lakin o vaxt hərəkat o cür adlanmırdı. Və ora lazım idi həqiqətən. Və təbii bu çox təəssüf ki, bunu yazırlar indikilərlə. İndi də Məsələn, kim məsələn, müəyyən sözdirsə, onu da adlandırırlar ki, bəs, bəs bu vahabidir. Yaxşı, o sözlər nədir? Əsas deyirlər ki, kim, məsələn, tohiddən danışsa çoxlu, o vahabidir. Yəni, elə çıxır. Tohiddən danışanda. Və ya, məsələn, e, ölkələn, yəni, Afrika ölkələrin birində bir söhbət edir, mədəni oxuyanda deyir, məscidin üstündə yazılmışdı ki, vənnə məsacidə lillahi fəlatadı umallahi əhədə. Bəs ayədir Allah subhanətələnin. Bəs Allah taala buyurur, bu məscidlər Allah taalanın yerləridir, səcdə ibadət edilən yerləri və orada Allahdan başqa heç kəsi çağırmıyor. Yəni, heç kəs dua eləmir ondan başqa. Və o, Sufi Şəhərə deyirdi ki, bu ayə vahabiləndir. <laughs> Hə. Yəni hətta Quran və ayələr bölünüb. Bu Vahabə ayələrdir, bu məsələn Sufi ayə, ayələrdir, bu məsələn filan ayələrdir və bu bədbəxtçilik. Təbii hamısı savadsızlıq nəticəsindədir və ya müəyyən məqsədlər güdülmək nəticəsində. Və əsas da məsələn deyirlər ki, bəs Vahabilər deyirlər ki, təvəssül olmaz, vasitəçilik. Gör ki, bunu Əbdülvahab deyib. Deyir ki, bu fikri Əbdülvahab gətirib. Yəni, üç il bundan qabaq hamı təvəssül qoşub, təvəssül necə lazım idi, var idi. Əbdülvahab gəlir, deyir təvəssül olmaz. Elə təsir olunur. Bu onunla düzdür, yox. Hə, təvəssül bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi qoymayıb. Qoyur təvəssül, lakin müəyyən təvəssül olar. Vasitəçilik olar, müəyyən vasitəçilik şəriət qoyan vasitəsilə olar. Məsələn, sənin duanınla vasitəsilə yaxınlaşmaq və ya dostumun duası ilə və ya yaxşı əməlvi qeyd edib onun vasitəsilə bunları şəriət icazə verib. Lakin bundan əlavə vasitə şəriət deməyib. Ona görə vasitə qeybi məsələ olduğuna görə və qayda var ki, qeybi məsələlərdə fəqət şəriət nə deyib onu götürməlisən. Çünki qeybi biz bilmirik Bu vasitə ola bilər, şəriət deməyib. Amma biz bilirik ki, dua, dostumun duası vasitə ola bilər. Deyirsə ki, şəriət deyib. Və deyirik, məsələn, ayrılanır deyir, dua ilə. Və ya mənə bir işin düşüb, dua eləyəsən. Sən vasitə qoşdun, dostluğu, Allahla, aranda. Bu cür olar, bu vasitə olar. Vasitə olar, lakin qaydasında. Və bu Abdülvahabın fikri deyil, mühtərəm müsəlmanlar. Bu Peyğəmbər salasının dövründən gəlir. Bu nə Əbdülvahabın fikridir, İbn Teymiyyənin. Və ya məsələn, deyirlər, vahabilər deyirlər ki, Quran oxumaq olmaz ölüyə. Bu vahabili deyil, vahabili deyil bu. Bu şafi də deyir. İndi şafi vahabidir. Yəni, Əbu Hanifə Əbu Hanifə, Malik, bunlar hicrətin ikinci, üçüncü əsrindədirlər. Və Əbdülvəhəb olub üç əsr bundan qabaq. Yəni, yəni Buhanov və Əvəti sağlıqda. Deyirlər, o Vahabilidir. və məsələn, məsələn deyirlər, bunlar evliyaları qəbul etmir. Babilərdir. Evliyalar var. Evliyalar var. Kimdir evliya? Allah subhanahu aleyhi buyurur ki اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Kimler ki iman ahli oldu ve takva ahli oldu. Orada evliya, evliya var. Lakin bu cür evliyalar kabul olma, hansı ki çok şirdilmiş. Yani bazı evliyalara herden elə vəsiflər verilir, peyğəmbər yox idi o sifətlər. Yani bu cür evliya olmaz. Eləyə var, kəramət var, lakin qaydasında. Şəriyyətdir, qoyduğu qaydada. Ondan əlavə düzgün deyil. Bu vahablidir. Bunu vahabdan qabaqdır, bu etiqad var idi. Bu Rasul sallallahu etiqadıdır. Qoyduğu qayda qanun. Düz orada başqa şeylər də deyirlər. Lakin hamısı heç biri bu Əbdülvəhamla bağlıdır. O təzə bir şey gətirməyib. Və yəni, mən deyirəm, bir dənə əgər təzə şey gətiribsə, biri gəlib göstərsin mənə. Desin ki, bax, bu təzə şeydir dində, buna Əbdülvahabın fikridir. Heç kəs gətirilməz elə şey. Axtarmasın, əziyyət çəkib. Mən burada onu müdafiə eləmirəm. Lakin ona adım bizi də yazırlar. Və deyirlər, gör ki, biz də vahabi. Və bu məsid vahabi məsididir. Və vahabi böhtandır. Füzat da öyle bu. Başı biz eğer eğer Vahabi olsaydım ben diyelim Vahabiyim. Lakin Vahabi deyiləm və ya bu məscid Vahabi məscidi deyil. Bu məscid müsəlmanların məscididir. O Müslümanların ki, ki, Kur'an və sünnələ gedirlər, sahabənin fəhmi ilə, başa düşmək ilə. Hansı ki, ağlı Qur'andan üstünü tutmurlar sünnədən. Hansı ki, bidəti qəbul etmirlər. Hansı ki, inanırlar ki, Allah subhanət hala sifətləri necə gəlib o cür, fırlatmırlar və deyirlər Allah subhanət hala qiyamət günü görəcək və böyük günah sahibi kafir deyil və s. və s. əhlüsün ama cəma etiqadıdır. Və lakin, təbii ki, İslam ged-gedə, yəni müasirləşdikcə bu texnikanın, bu hamısının inkişafın təsiri olur bəzi, məsələn, İslamın insanlarına. Məsələn, e, indi məsələn biz bilirik, vahabilər yoxdur, lakin müəyyən qruplarla bağlayırlar bunların adını. Deyirlər ki, filancıda vahabidir. Lakin o vahabi deyil. Müəyyən qruplar var. Və siz biz ki, E, xüsusən 20-ci əsrdə çoxlu qruplar yaranıb, siyasi qruplar. Yəni, İslam siyasələşdirilmiş formada gəlməyə başlayır. Və o qrupların ən birincisi də İxvan-ı Müslümidir, müsəlman qardaşlar. Misirdə yaranıb. Və banisilərindən də biri Seyyid Qutub, rəhəməhullah. Düzü alim deyildi o. Yəni o, bu firqənin, yolun e, yalancılarından biridir, böyüləndən biri. Və əsas da yəni e, siyasətləşdirilmiş İslamı yəni təbliğ edib. Və bundan sonra da həmin bu müsəlman qardaşlardan başlayıb budaqlar bölünməyə. Hələ kök müsəlman qardaşlıqdır. Bölünüb, bölünüb məsələn şaxələnməyə başlayıb budaq açmağa. Məsələn sonra keçib başqa-başqa siyasətləşdirilmiş qruplar çıxıb ortaya. Məsələn, adları çoxdur onların. Həddindən artıq. Onların da hərəsinin öz adı var. Hər qrupun da öz adı var mühtəlimsən. Onlar vahabidir, vahabidir, vahabidir yoxdur yəni. Hər qrupun öz adı var. Lakin bilməyənlər, hələ kim gəldidir vahabi? Vahabi yoxdur. O qruplardır, bəli, radikal qruplar var. Siyasiləşdirilmiş qruplar var. O qrupları biz də deyirik var. Və biz də olan meyilli deyilik o qruplara, razı deyilik o qruplarla. Lakin o qrupların hərəsində öz adı var. Və təbii ki, o qruplar da, hansı ki, siyasiləşmiş qruplar, onlar istədilər müəyyən ölkələrdə, məsələn, oranın qayda qanunla dövləti alsınlar, siyasiləşdirilmiş. Girişdilər oranın həmən siyasətə, oradakı e, təbliğ olunan siyasətə. Gördü, alınmır neçə ölkədə hərəkət etdilər, yadda alınmır və axırda keçdilər zora, müharibə yoluna. Bu, İslam formalaşmış bir gedir, formalaşmış. Belə hadisələr belə cəryan edir. Yəni, var, var müasir İslam var. Müasir İslam keçmiş İslamdan fərqlənir. Və fəqət Problemlərdən də biri nədir o müasir firqələrdə? Onlar e, əqidəyə çox fikir vermirlər dinə. Məsələn, deyirlər, əşi, əsas məqsəd var, ona çataq. Ondan sonra fikirləşərik onları. Bu özü də xatadır. Yəni, müsəlman fikirləşməlidir, harada otursun. Aydın müsəlman, onda fərqi nədir o siyasi partiyalarına İslam, İslamın? Məsələn, İslamda da partiyalar var, Azadlıq Partiyası. Hizb-ı Tahrir. Əqidə xarab. Əqidə xarab. Yəni, həmişə şey e, bir firqə görəndə bir, e, birinci əqidəsinə maraqlan. değil mi? Saf əqidəmi? Yoxsa əqidəni bilməyən, fəqət şuarlar. Ola bilsin, şuar düzdür. Lakin düzgün başa düşünmür şura. O şuar necə təbliğ olunur? Fəqət aldadıcı şuarlarla bəzlə allanır ona. Və təbii bu Vahabili ilə biz hələn mövzumuzu qutarmadıq. Çünki hələn mənim məsələlərə toxunacaq bu məsələdə. Məsələn, məzhəblərə. Ümumiyyətlə, məzhəblər düzdür, yoxsa yox. Və və ya düzsə necə tutunmaq olar məsələ, necə gedmək olar məsələlə. Fəqət onu demək istəyirəm, məsələlər düzdür. Lakin qaydası var məsələlə gedməyin. Aydın bu. Və çox təəssüf ki, məsələn, bəzi hallar var, məsələn, deyirlər ki, gör ki, vahabilərin əlamətlərindən saqqal saxlamaq. Saqqal saxlamaq məsələn, vahabili deyil. Və ya şalvarı qısa geymək, topuqdan yuxarı. Vahabilik deyil, Rasul Salasan deyib. Əgər vahabilikdirsə, onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi vahabilərin böyüyüdür. Rasul sallallahu deyir, nə deyirsən bu hadisə? Rasul bütün əhl-i sünnə, hədis halində hamısı bu hədisi rivayət edib ki, Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, uzadın saqqallarınızı. Deməyib, hədd qoymayıb. Və gödərdin bığlarınızı. Nə deyirsən bu hadisə? Bu vahabilik deməli. Məsələlər də Abu Hanifə Şafi, Malik deyib, haramdır götürmək saqqaldan. Budur məzhəb. Fəqət İmam Əhməd deyib ki, həmbəli bir orucdan artıq götürə bilərsən. Bu vahabili deyil mühtəmən. Saqqal salan vahabili deyil. Şalvarı, gödəyi də geymək vahabili deyil. Bu Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Neçə cür hədis gəlir? Buxarədə, Müslimdə, Əbu Davudda, Nəsaidə bunlar hamısı Hicrətin 2-ci, 3-cü əsrlərində də olublar. Abdullah isə 300 ildən qulaq olur. Fabili deyil bu, onunla bağlanmaq düzgün deyil bunu. Düzgün hökum vermək deyil bu. Adillisizlikdir. Rəsul sağ olsun buyurur, bəli, topuğu, e, yəni kişinin geyimi topuqdan aşağı düşməlidir. Bu hədisdir. Səhih hədis. Ve bir daha da öyle hadisler de. Ve bu Vehhabili değil. Ve e, biz, bizde cemiyet bu kommunizm, kommunizmdan çıxan cəmiyyətdir. Yəni heç də görməyən. Ona görə belə şey görəndə qeyri-adi görüb. Məsələn, Avropa ölkələrində o ölkələr ki, ki, geniş e, baxışlara malikdirlər. Onlar adi şeydir orada. Laf istəsən saqqal lap dizilə deyilsin. Rahat gəzirsən küçədə. Heç kəs sənə heç nə demir. Bu göstərir ki, yəni bunlar artıq keçiblər olar. Amma bizdə həm yox, həm ona görə heyslənmə, bu ola bilər pis baxsınlar, olursan disinlər. Bu hansı savadsızlıqdır? O adamların hələ dünya görmə, görməməyidir. Hələ o səviyyə çatmırlar. O səviyyə çatanda aydın olacaq və belə adi şey olacaq. Lakin biz ki, o cəmiyyətdən çıxmışıq, heç də görməyən, bağlı bir cəmiyyət idi. Adi bilmirdilər Allah çəkdi və ya Peyğəmbərimizi adını tanımırdılar. Müsəlman deyirdilər özlərinə. Sahabilərin adını birini də tanımazdılar. Yəni, hələ cəmiyyət e, buraxıb, yəni bizi, bizi buraxıb. Ona görə bu təbii şeydir. Yəni, qəribə görsünlər belə, qəribə. Görməyib. Lakin gecədə biraz dünya ilə qarışdıqca, genişləndikcə baxışda belə şeylər gedəcək inşallah. Və bunu demək istəyirəm ki, bunlar vahabiridir. Saqqal var və topuqdan yuxarı. Balayı qaldırmaq var şalvarın. Və bu vahabili deyil. Bunu Rasul sallallahu aleyhi deyib. Və sahabələr deyib və əhl-i sünnə alimlərin hamısının kitablarında bu var hədislər. Və lakin biz bu mövzu hələ uzun mövzudur. Davam edəcəyik inşallah. Allah bilir. Deməli, biz heç demişdik, müəyyən məsələlər ki var, çoxsunda qaranlıqdır. Və qaranlıq da olmalıdır müəyyən məsələlər, xüsusən cahil üçün. Çünki cahillik qaranlıq deməkdir. Cahillik qaranlıq deməkdir. Ona görə cahil insan çox vaxt bilmir nə danışır. Söhbəti dəqiq bilməməzlikdən. Lakin elm isə nurdur, işıq. Elm bəyənləyir. Məsələlərə necə baxmaq, necə məsələlərə qiymət vermək. Və biz mövzumuz vahabili idi. Əslən, belə bir ad yoxdur. Belə bir firqə də yoxdur. Heç bir kitabda yazılmıyor ki, vahabilər. Fəqət onlara ki, sərfləməyib haqq, Onlar adlandırırlar bəzi görürsən haqla gedənləri vahabi kimi. Bu da müəyyən səbəblər olub. O da ə, e, tarixdə müəyyən hadisələrə görə müəyyən yerlərdə bir iki yeri dağıdıblar, adları qalıb onların. Və siz bilirsiniz ki, cəmatın da çoxsu yəni qəbirlərdə cahilliyin də bir əlamətlərindəndir qəbirlərə münasibətdə biraz baxışları düzgün deyil. Yəni qəbirə biraz müqəddəsləşdirmək, qəbirləri ziyarətgahlara döndərmək, bu vahabili deyil, bu İslamdır. Bu vahabili deyil bu. Bəli, İslamda olmaz belə şirtmək hər şeyi. Allah subhanətə nəh eləyib, dini şirtmək. Və avam Və ya avam cəmaatdan da soruşsan, deyərlər ki, bəli, qəbir etməlidir. Belə bir söz var bizdə. Qəbir etməlidir. Yəni, o vahab olmadı. O vahabili deyil. Və ya saqqal saxlama vahabili deyil. Əgər vahabili idisə, onda 20-ci əsrin təxminə əllərindən necəm bütün Azərbaycan e, şairləri hamısı Hətta siyasətçilər saqqal saxlayır. Sənin hansı baxa bilmiş, xəranız olmayır. Və ya balığı satmaq baha bilidir. Danışan adam ondan danışmasın. Danışsın Azərbaycan müsəlman qadınlarından necə geyinirlər. Əvvəli canın yanırsın millətə. Danışsın gözəllik konkurslarına. Ondan danış. Neysə, deməli hamısı bunlar böhtandır. Fəqət müəyyən qruplar var, istifadə edirlər. Bəzilərini görsən, öz fikirlərini düz gəlmir, istəyirlər eyb eləsinlər harasa. Və ya məsələn, Quran oxumaq. Bu, vahabilər demir, Quran oxumaq olmaz, hələ şey yoxdur. Bu, əsrlər boyu, əvvəldə ondan qabaqdan bu fikir var idi. Bu olan fikir deyil, onun fikri deyil Əbdülvahabın, Məhəmmədin. Və elə hətta imamlardan var, deyirlər, çatmır savab. Əslən belə baxanda bu mövzuya, Quran məsələsinə, ölülərə, ümumiyyətlə şəriyyət üçün Quran dillər üçün gəlib. Ölüyə, ölü üçün Quranda işin yoxdur. Məsələn, Quranda yazılır namaz qıl. Məsələn, aqimus salah və atu zəka. Bu ayəni götür, məsələn. Namaz qıl və zəkat ver. Sən gəl eləyə deyirsən ki, zəkat ver, namaz qıl. Mənası odur. Yəni, ölüyə namaz qılmaq, zəkat vermək lazımdır. Onu geri çörünüb gələk ətrafındakilər deməsən. O olaya aiddir. Ola ki, şey yoxdur, bunu hamı deyir. Ki, o, o aiddir. Lakin, burada məsələ nədədir? Savab gedir yoxsa yox? Məsələn, Quran savabı. Çünki hər hərifini Allah subhanət 10 savab verir. Sən oxuduqdan sonra deyirsən ki, ya Rabbi, mən bu savabını tapşıram filan kəsin ruhuna. Belə olar yoxsa yox. Bəziləri icazı verib alimlər. Hətta İbn-i Teymiyə. İbn-i Teymiyə baxmaraq deyirlər, vahabilərin batısıdır. Hansı ki, 7-ci əsrdə yaşayıb yazıq. Vahabini tanımırdı onda. Savadsızlıq. Həcəl, düz danır. Adam gəlir, Yalan danışanda da elə danışmalıdır, biraz düzgün olsun. Həvəl o da deyib ki, savab gedir. Lakin səhir budur ki, bu məsələdə Allah bilir. Rasul sallallahu belə eləməyib. Nə Əbu Bakır eləyib, nə Ömər, nə Osman, nə də Ali. Nə də sahabələrdən bəzi hamısı. Bu sonradan yaranan şey də Allah bilir. Bu qeyb məsələdir. Lakin bəzi alimlər fitva ediblər ki, bəli, savab gedə bilər. Allah bilir. Və bu arada dəlil olmadan yerə biz yanmışıq. Kimin dəlili var göstərsin, səhi lakin. Sonra bəzilər yazır deyir ki, bu İngilislər bu yolu düzəldir. Hətta uydururlar bir dənə Helfeldir, nə deyək, kitablar var hələ. Helfel gəlib Məhəmmədlə görüşüb haldasa, deyib ki, gedmiş, alıb biraz pul, gedmiş sənəmənləri din Allaha şəhid qoşmasınlar. Ağa, Subhanallah lazım. Təəccüblənirsən belə şey işləndi insanlar. Bəli, görüşə bilər. Görüşə bilər. Çünki dövlət idi biz dedik. Dövlət qurulmuşdu. Dövlət bəli görüşə bilər. İndi hansı dövlət harasına görüşdü? Bir müəyyən məsələyə görə. Deməli ki, onlardan da artıq bu baxış, bu, bu cür məsələyə yanaşmaq savadsız ancaq eləyər. Yani İngiliz gelip diyor ki, get yine müsəlmanları Kur'anla, sünnəni yesinlər, Allah şəhə qoşmasınlar. Belə şey demək olmaz. Yani ağa, böyle şey, bilməyən danışma. Bilməyən şey danışma. Və çox, niyə üçün məsələyə toxunuram? Heç lazım mı deyildi, lakin her her şey şirtmək də olmalı. Artıq orada şirdiblər, bizi bağlayırlar. Əbir Və necə demişdik biz, keçən dəstərimizdə bəzi qaranlıq mövzuları, qaranlıq yəni bəzilərində aid olmayan, yoxsa mövzular hamısı aydındır. Qaranlıq şey yoxdur. Onları istədik, bacardığımız qədər aydınlıq verək. Və təbii ki, qaranlıq nə üçün qaranlıqdır? Elm yoxdur. Elm olmamaq qaranlıq deməkdir. Lakin elm olmaq O deməkdir ki, işıqdır. Elm həqiqətən işıqdır. Necə biz e, Şafinin şeirin də bir neçə bundan qabaq qeyd etdik ki, Şafi rahiməhullah elmə deyir ki, elm nurdur. Nur yəni işıq. Amma sahilli isə zülmətdir, qaranlıq. Və sahilə çox şey qaranlıq olar. Və biz o qaranlıq məsələlərdən də demişdik ki, bəs biri də bu dəv, dəvdə olan dəvdə o söhbət başa çıxan və çıxmayan danışır e, vahabilik barədədir. Təbii vahabilik hmm, yozurlar Saudi Ərəbistandan. Və Saudi Ərəbistanda biz yaşamışıq 5 il. Nəinki yaşamışıq, oxumuşuq. Xüsusən e, İslam dini elmləri. Və təbii ki, bundan bizdən yaxşı bilən olmaz burada. Biz görmüşük orada hər şeyi, oxumuşuq, yaşamışıq. Olan alimlərini oxumuşuq. Biz onları tanıyırıq və onlar da bizi tanıyır. Lakin bu vahabilik haçan başlayıb? Bu deməli bağlanır bir nəfərin adı ilə. Vahab bir nəfərin adı ilə bağlıdır. Onun adı əslində Abdül, Əbdülvahab <clears throat> deyil. <clears throat> Adı Məhəmməddir. Lakin yayınlar qorxublar, məhəm, əslində Məhəmmədlər demədilər. Lakin qorxublar ki, Məhəmmədlər desək, cəmaat çox sələf Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem O zil ablar düzdür, Məhəmməd Peyğəmbər yəni. Ona görə deyiblər ki, yayaq atasının adı ilə. Əbdülvəhab. Əbdülvəhab atasının adıdır. Və lakin Əbdülvəhab <clears throat> da evdə öz. Əbdülvəhab isə Allahın adıdır. İstəmirlər Peyğəmbər adına oxşarı yayısınlar. Lakin deyirlər, yox, gəlin daha gözəl adla çağıra. Vahabla. Laha, Laha daha Məhəmməddən də gözəldir, sallallahu aleyhi ve sələmdən. Allah subhanətə alə adıdır. Və bu adam təxminən 300 il bundan qabaq, yəni 18-ci əsrdə <clears throat> indiki Saudi Ərəbistanda da olub. Deməli, o vaxt Saudi Ərəbistanın vəziyyəti həqiqətən də ağır idi. İndiki Saudi Ərəbistanın olan ki, o ərazilər var idi. Onlar çox hər cəhətdən həm iqtisadi cəhətindən, ictimai, mədəni və s. hər cəhətdən demək olar ki, yəni ə, e, məhv olur gedmişdilər. Çünki bilirsiniz ki, Osmanlı xilafəti axırları artıq zəifləmişdi. Yəni, axırları artıq dövlət fikir vermirdi. Yəni, Osmanlı xilafətinin axırları məsələn, fikir versəz, oxuyanlar məsələn görsə, görəcəklər ki, artıq axırları e, dünyaya meyl daha çoxalmışdı xəlifələrdə. Deməli, vəziyyət ağır idi və xəlifələr, əgər fikir versəz, axır xəlifələr Osmanlılarda dünya meyli daha çoxalmışdı. Yəni, əvvəlkilər kimi deyildi. Əvvəlkilərdə təqva, ixlas, axirət eşqi, bidət həmçinin az idi və o birisilər hamısı gözəl sifətlər çox idi. Amma axırları isə əksinə bidət çoxalmışdı, xüsusən sufilik güclü yayılmaqda idi, inkişaf eləməkdə və <clears throat> budaqlanmaqda. Və həmçinin də dünya eşki artıq axirət eşkinə üstün gəlmişdi. Və ona görə xəlifələr artıq çox fikir vermirdilər idarəçiliyə. Və bu nəticədə narazılıq yaramışdı. Ümumiyyətlə, xilafətdə, dövlətdə, İslam dövlətində. Nəinki, indiki Saudi Ərəbistanda, ümumiyyətlə, çox yerlərdə narazı idilər Osmanlılardan. Və təbii ki, biz dedik həm elmi cəhətdən çox geridə qalmışdılar. Və bu da savadsızlıq nəticə vermişdi müəyyən uydurma məsələlərə. Çünki belə şeylər hamısı şirk, bidət və s. savadsızlıqdan gəlir. Düzgün İslam başa düşməməkdən. Və Məkkədən xüsusən Mədinə deməli vəziyyət tamamən dəyişmişdi Peyğəmbər salsın dövrünə baxanda. Yəni dini cəhətdən, əqidə cəhətindən. Və məsələn müəyyən şeylər var idi, hansı ki dinə zid, məsələn şirk açıq aydın. Məsələn onlardan biri misal məsələn ağac var idi, xurma ağacı. Və qadınlar gəlirdi, qucaqlayıb ağacı, deyirdi ki, ey, xurma ağacı bizə uşaq ver. Məsələn, bizdə də var. Bizdə bəzilərəsən tüfürürlər uşaq verəndə. Təbii, vəziyyət bu cür idi. Yəni, bu bir dənə misaldır, doğrudan da dəhşətdir. Dəhşət idi vəziyyət. Yəni, kim oxusa, o vaxtın vəziyyətini tənqid eləməz. Və o vaxt ora Məhəmməd lazım idi. Əbdülvahab. O vaxt ora lazım idi, ora, xüsusən ora lazım idi, hə. Və təbii bu Məhəmməd də təxminən 18-20 yaşlarında artıq başladı elm öyrənməyə və gəldi bir gün həccə gördü ki, bəs vəziyyət tamam başqadır. Bu oxuduğu Quranla, hər şeylə, elmlə hər şey əksinədir burada. Və istədi başa salsın cəmaatı. Lakin cəmaat artıq yəni, zülmətin içində idilər, batmışdılar zülmətdə. Və təbii ki, qəbul etmədilər onu. Və bu bir neçə dəfə artıq e, görüşür, bir neçə ölkələrdə olur, məsləhət edir, danışır. Lakin çox fayda az verirdi, yəni fayda çox az verirdi. Və təbii bir qəbillərin birinə gələndə Zəriyyə qəbiləsi. O vaxt qəbilələr idi və bir-birlərini müharibə edirdilər. Və qəbilənin başçısı bu namazdan sonra qalxıb danışanda dəvət edir cəmatı və qəbilənin başçısı Saud adlı Saud, hansı ki, indi dövlət onun adlandı Saudiyə. Saud qəbilənin başçısıdır. Qulaq asır ona, yəni qəbul edir onun dediyin. Və təklifli qalsın Tərəiyyədə və yaşasın və elm versin. Və təbii mən istəmirəm bu məsələni onun həyatını danışam. Və məqsədim özü kimisə burada müdafiə eləmək. Məqsədim, mən müdafiə eləm haqqı. Kimisə yox. Haqqı müdafiə eləmək lazımdır. Və təbii ki, bunlar hamısı görən ki, açıq aydın, yəni yalan, başdan, böhtan və s. Adam bunu görəndə artıq yəni hər şey gərək düz danışmaq lazımdır. Mömin Allah Subhanahu taala buyurur ki, adilliklə hökm vermək lazımdır. Adil yəni düz, düzgün qiymət vermək. Yoxsa belə danışmaq lazım olsa, salamat onda çox az çıxacaq. Danışanlar <laughs> elə bilirlər ki, özləri salamatdırlar. Və nəysə, Saud deyir ki, ona mən sənə kömək edəcəm. Lakin, təbii, artıq vəziyyət elə çatır ki, müharibə vəziyyətlərinə hərdən qüvvə tətbiq etmək lazım olur o vaxt onlara. Və təbii biz danışırıq Saudi Arabistan bədəvlərin həyatından, bədəvlərdən. Hələ indi də görsən bədəvləri təəccüblənərsən. Və qaldı ki, o vaxtlar. Və e, məcbur olur, deməli, Saud kömək eləsin qılıncla ona. Və bu cür, bu cür bir neçə qəbilə artıq e, təsir eləməyə başlayırlar və dövlət başlayır böyüməyə. Lakin Vahab, yəni Məhəmməd, dini o əsas maraqlandırır ki, öz torfağında bu cür dinə olan zid məsələlər gəlsin. Dövlət maraqlandırmırdı. Ola ki, dövlət bağlanırdı Saudun adı ilə. Aydındır, hansı ki, qəbilənin başçısı onunla bağlanırdı. Və ona görə <clears throat> deməli, artıq böyük bir əraziyə sahib oldular. Və lakin sonra Osmanlı xəlifələrdən biri göndərir, o qiyam, qiyam olmur əslində, qiyam olmur. Məqsəd o olur ki, deməli, dini vəziyyəti düzətsin. Əsas Məhəmməddə. Amma Saudda ola bilsin, Saudda ola bilsin, yəni məqsədi, çünki artıq Osmanlılar artıq fikir vermirlər dövlətə necə biz dedik. Və e, qiyam yatırılır bu qiyam. Sonra bir müddət keçir, ikinci dəfə qalxırlar. Yəni bu cür şəkildə. Və ikinci dəfə yatırılır. Və sonra bu hal-hazırdakı bu saat üçüncü dövlətdir. Üstünə qalxır artıq 100 illiyin qeyd etdilər. Deməli, mənim məqsədim oldu ki, bu qıssa tarixi bir məlumat idi ki, biləsən, söhbət ümumiyyətlə oranla bağlanır və orada nə edir? Necə hadisələr necə cərəyandirdi? Bu, bu Abdülvahab nə deyib? Biz onun kitablarını oxuduq. Orada bir dinə zid heç nə görmədik. Kim əgər dinə bir zid şey varsa deyibsə, gətirsin, göstərsin. Gətir, göstər. Bəli, bəyənmirlər nə üçün? Çünki onlar dediyi kimi demir. Bəzilər bəli deyirlər, bizim şeyxlər usul Məkkədə gəlir. O, onlar kimi demir. Əlbəttə bəyənməyəcək. Və s. və s. Və mən fəqət istəyirəm bir xətasın kitablarından. Əqidə hansı ki, Quranla sünnə zid olar. Özümüz axtardıq, özümüz axtardıq ki, istədik, görək nə deyir bu şəxs? Baxdıq, gördük, heç nə yoxdur burada. Heç nə bir dizliyinə tək, təkrarlayıb gəlib, təkrarlayıb. Heç nə yoxdur. Kitabına da oxsan, Quran-ı Kerim və sünnədir fəqət və sahabilərin sözləri. Quran-ı Kerim və sünnə. Lakin çoxsa oxumayıb bilmirlər. Hələ eşidir ki, filan kəs belə filan kəs filan yerdədir, nəsə, nəsə. Boş şeylər hamısı, böhtanlar. Yaxşı, bu indi məzhəbdir. Belə məzhəb var, vahabi məzhəbi, cavab yox. Belə məzhəb, mühtəram qardaşlar, müsəlmanlar yoxdur. Əgər varsa, mən deyərəm, var. Mən yenə deyirəm, mən haqqın tərəfindəyəm. Kiməsə görə, ya nəyəsə görə, nəyəsə fırlatmıram, mən haqqı deyirəm ancaq. Belə məzhəb yoxdur. Laf azı razılaşma olar xaliflərlə ki, bu bir hərəkat olur. Bu bir hərəkət olub o vaxtı. Onun bizə aid heç bir, hə- o hərəkətin bizə aid heç dəxli yoxdur. Bu hərəkət olub, bu hərəkət də qutarıb onunla, qutardı. Onun heç kəs fikrin burada deyən yoxdur. Əslən onun təzə fikri yoxdur. Heç bir onun fikrini gətirmirik, onu müqəddəsləşdirmirik, demirik ki, biz onu təqlid edirik və s. Biz təqlid edirik ondan qabaqçılara. Əgər o 300 il bundan qabaq olubsa, biz gedirik e, 14 əsr bundan qabaq kilənə 13, 12 Rasul sallallahu aleyhi sənə sahabələr, tabinlər, imamlar Abu, ba Abu, e, Abu Hanifə, Şafi, Əhməd, Malik və s. və s. Biz onlara istinad edirik, ona yox. Fəqət onun kitabı yaxşıdır. Yaxşı adam oxuya. Oxusun görə nə deyir. Və orada bir şey zid dinə yoxdur. Və belə bir məsəl də yoxdur. Biz orada oturduq, şeyxlərlə söhbət elədik bu arada. Yəni, orada gülürdülər. Gülünç vəziyyət idi. Nə məsəl, nə? Heç təqlid əslən, təqlid Peyğəmbər sallallahu aleyhi olar. Təqlidin mənası nədir? Bizim etiqada görə təbii. Təqlidin mənası bir şey götürməyə dəlilsiz, sübutsuz. Hələ olmaz. İslamdan gəlir, dəlil sübutla gedməlidir. Təqlid isə aparır insanları körsuluğa, savadsızlığa. O bizim etiqada təbii, bizim etiqada görə. Biz öz, mən öz tərəfimdən danışıram. Əhl-i sünnə və cəma. Və ona görə mühtərəm müsəlmanlar belə məzhəb yoxdur. Fəqət nəyi gördüm mən orada? Biraz onu çox istəyirlər oradakilər. Bəziləri biraz onu çox istəyirlər. Və istəyə də bilərlər. Çünki oranın tarixini oxusan, orada yaşayanlar ona təşəkkür deyir. İndiki vəziyyətləri necədir? Ona təşəkkür edirlər. İstəyirlər onu, bəli. Amma onu təqlid eləmirlər. Fəqət olursa çox istəyirlər onu. Bunu gördüm orada. Çox istəyirlər, bəli, hörmət edirlər o adın. O ailəsini hörmət edirlər. Amma qaldı ki, ona təqlid etmək və ya belə məzhəb, belə məsələ yoxdur. Çox da eşidirəm ki, bəs Saudi, Saudi Ərəbistanın rəsmi məzhəbi vahabilidir gökü. Gök yazılıb bu. Həmbəli məzhəbi də orada, həmbəli. Rəsmi həmbəlidir. Orada əslən vahabi söhbəti yoxdur. Aydındır. Vahabilik kimlərdir? Kimlər ki, onların etiqadına sərfləmir, düz gəlmir. Bu adı verirlər. Bu adı verirlər. Aydındır? Ona görə, məsələn, çox təəssüf ki, bunu bizimlə bağlayırlar, bu meçidlə, bu adı. Heç onun bizimlə heç əlaqəmiz oturub durmamışıq onunla da heç. Hətta oturub dursaydı, deyərdilər, hə, səni görmüşük onunla. E, tanımırıq onu kimdir və bizə kifayətdir, ondan qabaqçılə. O qədər var ki, heç ona gəlib növbə çatmır, yəni həyat çatmaz. Yəni, bu, təbii bu savadsızdan əlamətləridir. Adil insan heç vaxt belə hökum verməz qiymət. Bizim Əbdülvahabla heç bir əlaqımız yoxdur. Bunu anı eşitsin. Və bu məscidin, həmsinin. Və bu məscid Əbdülvahabın təbliğatını eləmir. Məsəl haqqı təbliğ eləyir. Haqqı. Fəqət haqq kimin xoşuna gəlir və kimin xoşuna gəlmir. Məsəl haqqı təbliğ eləyəcək. Və lakin bunu yozmaq arasının meçdi. Böhtanlar atmaq. Burada qılanlara böhtan atmaq. Gör ki, 200 dollar verirlər ayda. <laughs> yəni, subhanallah. Bir siz versəydilər bura bilsən nə olardı? Bütün Nərimanov basardı bura zaman. yəni deyən, deyən adam öz savadsızlığını göstərir. Bu çətin vəziyyətdə əgər 200 versəydilər, meçidiniz damır, pis bəzi yerləri, yəni təmirə ehtiyacınız var. Savadsız. Gör cəmiyyət necə savadsızdır, məhtərəm müsəlmanlar. Ona görə bax, belə şeylər bəsdir, bağlamayın. Yəni, bizim meçid müsəlmanların meçididir. Hər bir müsəlman gəlib burada namaz qıla bilər. Və bu qapılar hər bir müsəlman özünə açıqdır. Gələr, haçan istəyər, namaz qılar və gedər. Və bu məsqdə ayrı seçkilik də eləmirik. Kim gəlir, gəlsin, namaz qılsın Getsin. Fəqət biz müəyyən şeylər qoymuruq, bəli, burada. Ayrı-ayrı təbliğatı, təbliğatı, durub hər kəs burada xütbə verməyin. Bəli, belə şeylər qoymuruq. Çünki hər yanda ədəb əhkam lazımdır, qanun, qayda qanun. Biz fəqət belə şeylər qoymuruq. Amma belə isə kim istəyir, hansı müsəlman olursa olsun, gəlsin, burada namaz qıla bilər. Və bu meçid vahabili ilə bağlamaq xətadır və ya kimsə harasa gedirsə, onun gedməyin bu məhsidlə bağlamaq xətadır. Ona görə mühtərəm müsəlmanlar, yəni bu mövzu, yəni to düzü toxunmaq istəmirdim bu mövzuya. Və lakin artıq cəmiyyət bizlərdə hər şey, yəni belə də yoxdur, yəni şişmək olmaz hər şeyi. Məcburam, məcbur oldum bu barədə biraz qıssa sizə məlumat verəm. Qıssa, təbii. Ona görə e, bu məscid vahabilik deyil. Məscid əhlüsünlə məscididir. Müsəlmanların məscididir. O məsciddə heç vaxt nə dinə, nə dövlətə zid heç də ola bilməz. Biz ona yol verməliyik. Nələrsə olur bu məsciddə olmur, qıraqlarda olur. Bu məscidlə əlaqələndirmək kimlərsə düzgün deyil, möhtərəm müsəlmanlar. Ona görə bax bu qıssa ə, məlumatı istəyirdim, çatdıram sənə. Ə, Allah subhanətə ala millətimizə hidayət versin. Allah subhanətə ala müsəlmanlara kömək olsun. Allah subhanətə ala bizim bu etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları qəbul etsin. Amin.